Bu dunyoda faqat tavhid to'g'ri yo'l. Kimki shirkda unga tavhid begona. Halok bo'lmang sanamlarga cho'zib qo'l. Allah bitta, Allah yakka yagona. Bu dunyoda faqat tavhid to'g'ri yo'l. Kim shirkda unga tavhid begona Halok bo'lmang sanamlarga cho'zib qo'l Alloh bitta, Alloh yakka yagona Tog'lar titrar bu kalima yangrasa Parcha toshlar bunga tasdiq nishona deydi ba'zan biror zot ingrasa Alloh bitta Alloh yakka yagona tog'lar titrar bu kalima yangrasa parcha toshlar bunga tasdiq nishona deydi ba'zan biror jon zot ingrasa Alloh bitta Alloh yakka yagona bu dunyoda faqat tawhid to'g'ri yo'l kimki shirkda unga tawhid begona Halok bo'lmang sanamlarga cho'zib qo'l Alloh bitta, Alloh yakka O'zlarin xor tutib bo'lib hokisor Mushriklar butlardan so'rsalar madad Birodar o'rganing yakka bir shior Allohu ahad ding Allohu ahad o'rgatay eng oliy kalomni sizga Bu kalom iloh yo'q Allohdan o'zga hayratli bir jism ko'rinsa ko'zga Allahu ahad deng, Allahu ahad. O'zgarsa ming minglab siyosat nizom, tog'utlar topsalar go'zal ehtirom, biz uchun muhimdir ilohiy kalom. Allahu ahad deng, Allahu ahad. Musibat demaymiz ilon chaqqanin, hattoki dushmanlar urib yiqqanin, ko'rsangiz kimningdir tumor taqqanin. Allahu ahad deng, Allahu ahad. bezdirdi dunyoviy siyosatchilar ruhlarga osh bergan ziyofatchilar, qabriston to'ldirgan ziyoratchilar, Allohu ahad ding, Allohu ahad. Yig'lamang ketsangiz zamondan qolib, zamona qo'ymaydi g'ilobga solib, ixlosni ko'ngilga muhrlab olib, Allohu ahad ding, Allohu ahad. Bid'atlar sizga ham qolmasin yuqib, yurmangiz yolg'ondan rivoyat to'qib, payg'ambar haqqiga salovat o'qib, Allahu Ahad deng Allahu Ahad. Bir qarang mushriklar dunyoni bosdi, ilohga aylandi zaminni osti, yo'llarning to'g'risi so'zlarni rosti. Allahu Ahad deng Allahu Ahad. Iblis ham har yerda ibodat talab, qabrlar ustiga qo'yar g'isht qalab, iblisni burnini yerga ishqalab, Allahu Ahad deng Allahu Ahad. Angladik bu tavhid hayoti zahmat, shu yo'lda zahmatga ko'mildi Ahmad, lek zahmat ortidan kelgusi rahmat. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Alloh bitta, Alloh yakka yagona. Mushriklarning haqni ko'rmas ko'zlari mahshargohda qoraymishdir yuzlari jami o'tgan payg'ambarlar so'zlari Alloh bitta Alloh yakka yagona mushriklarning haqni ko'rmas ko'zlari mahshargohda qoraymishdir yuzlari Jami o'tgan payg'ambarlar so'zlari Alloh bitta, Alloh yakka yagona. Bu dunyoda faqat tavhid to'g'ri yo'l. Kimki shirkda unga tavhid begona. Halok bo'lmang sanamlarga cho'zib qo'l. Alloh bitta, Alloh yakka yagona. bu dunyoda faqat tavhid to'g'ri yo'l kimki shirkda unga tavhid begona halok bo'lmang sanamlarga cho'zib qo'l Alloh bitta Alloh yakka shirk ahli to'ldirdi hayotga lavha ajraldi minglarga bo'lindi jabha ko'ngilda yo'q bo'lsa baqoga shubha Allahu Ahad deng Allahu Ahad. Shirk tomon yurdi-yu adashdi inson. Shu kundan insonlar hayoti isyon, aylamoq bo'lsangiz birgina ehson. Allahu Ahad deng Allahu Ahad. Avlod ham bu shirkdan uzoqda yursin, sirotol mustaqim ustida tursin, arvohu jinlarning madadi qursin. Allahu ahad deng Allahu ahad ko'rdingiz maydonga kelmaydi tog'ut Ali ham janglarda bo'lmaydi sovud, hattoki ko'rinmas Hazrati Davud. Allohu ahad deng, Allohu ahad. Chorlaydi bezalgan chiroyu naqshi, kohinlar uchraydi, aldaydi baxshi. Bizlarga ashoblar hayoti yaxshi. Allohu ahad deng, Allohu ahad. Avom xalq ko'ziga to'sildi haslar, tog'utlar hukmron hayotga moslar. haykallar ostiga yig'ilsa kaslar, Allohu ahad ding, Allohu ahad. Mayliga oz yashang hayotda yayrab, jismingiz ibodat yo'lida qiynab, qolmayin desangiz qozonda qaynab, Allohu ahad ding, Allohu ahad. Qadamlar qo'ymangiz fasodga zinhor, gunohkor bo'lmoqning azobi ham bor. Har kuni, har mahal davomli takror Allohu ahad ding, Allohu ahad. Tavhidni o'rganing, o'tmishga boqib, lo aqal bo'lingiz bugunga voqib, kimlardir sig'insa olovni yoqib, Allahu ahad ding, Allohu ahad. Iltimos tavhidni olingiz bilib, o'tarsiz dunyodan badavlat bo'lib, har kuni Qur'ondan tilovat qilib, Allahu ahad ding, Allohu ahad. Bitta Allah yakka yagona. Ey mujahid shahodat ketaylik shu kalomda Robbimizga qaytaylik ketar chog'da bor ovozda aytaylik Allah bitta Allah yakka yagona ey mujohid shahodatga yetaylik shu kalomda Robbimizga qaytaylik ketar chog'da bor ovozda aytaylik Alloh bitta Alloh yakka yagona Bu dunyoda faqat tawhid to'g'ri yo'l Kimki shirkda unga tawhid begona Halok bo'lmang sanamlarga cho'zib qo'l Alloh bitta Alloh yakka Yasharsiz 50 yil balki bir asr, mushriklar ko'ngilga bermasin ta'sir, siz uchun jannatga qurilsin qasr. Allohu ahad ding, Allohu ahad. Insonni dunyodan ajratar qarin, bermaydi bir umr to'plagan zarin, ko'rsangiz boylikka egilganlarin. Allahu Ahad deng. Allahu Ahad aqlingiz tauhidni o'rgana olsin, jismingiz shu tauhid yo'lida tolsin, siz ayting daftarga tushgani qolsin. Allahu Ahad deng. Allahu Ahad. Siz bugun qursangiz baland minora, ehtimol bir muddat yaraydi kora, jannati bo'lmoqqa birgina chora. Allahu Ahad deng, Allahu Ahad, Nasoro Iso deb yig'lasa obdon, siz ayting shunchalar bo'lur munodon ayblarin aytingda ularga shodon Allohu ahad ding, Allohu ahad murtadlar dunyo deb baqoni kechsa aqlsiz kimsalar qabrni qutsa, kun kelib ruhingiz samoga uchsa Allohu ahad ding, Allohu ahad diningiz dushmanga kelmasa manzur jismingiz har ishga qilinsa majbur Biloldek yuzlanib samoga mag'rur Allahu ahad deng, Allahu ahad. Tavhidni tushunmas bugun odamlar nelarga ibodat qilar bu damlar, odamlar tomonga tortsa qadamlar, Allahu ahad deng, Allahu ahad. Dunyo bir o'yindir, yakuni hazon, u kunda tog'lar ham bo'lgusi to'zon, aytilmay qolsa ham masjidda azon, Allohu ahad deng, Allohu ahad. Kimki shirkda unga tavhid begona Halok bo'lmang sanamlarga cho'zib qo'l Alloh bitta, Alloh yakka yagona Alloh bitta, Alloh yakka yagona Alloh bitta, Alloh yakka yagona